Peio Etxeleku, bi bozka izan dira, biak eh, onartuak izan dira, hala ere, ez da bai da, luzeak eh, izan dira. Bai, biztan da, ez da bai da, beharrezkoak dira. batzuen interrogazioak eh, zilegiak dira, nik ulertzen ditut. Badira, hartzen ditugun erabaki hainitzen bezala, gauza hainitzoinu argitzeko gelditzen direnak, uh, barne eurudiak, nola funtzionatuko duen. Baina gauza bat da, eta hor, elkargoaren gehiengo zabal batek, erenek eh, argi eta garbi errandute, gure barne demokrazia, gure barne funtzionamendoa, gure erabakitzeko gaitasuna ongi martxan izan dadin, behar beharrezkoak ditugu, ahal batzu, E, hori da demokrazioaren eh, presioa erranezake eta hori da ere gure gaitasunaren presioa gure ordezkatzen ditugun herriak eta biztanleak ahal bezain onbiki ordezkat ditzagun. Alta, justuki demokrazia eta ekitate eskasia ibatzen zuten eh, batzuek, eh, taldean osaturik, beste batzuk bakarka, ez dela berdintasunik. Bai, nahiko irringerria da, olako oaga, zeren eh, denak, e, denek aizu dute talde bat osatzea, eta orain arte talde horien sorkuntza hainbat kritikatu duten horien behoriek, orain erraiten dute e, frustatuak bezala sentzen direla ez talde baten izaitea eskuan, eskuan eh, harditzaten talde horren osatzea, guk uh, uste dut uh, baikorra baizik ikusten dugula uh, debate demokratikoa eta talde berri batzuen osaketa ere. Aipatzen zuten ere uh, diru hori beste nunbait emana izan daitekeela horreman ordez? Egia erran goteratipi bat da hain zinkundu horietan. Eta goteratipi horrek demokraziak ongi funtziona dezan uste dut behar beharrezkoa dela senadore batek frantzian erantzuen, kentzen aldituzue gobernua, kentzen aldituzue eh, legebiltzara eta senatua, kentzen aldituzue Kontsilu konstituzionala. Ukanen duzue zure intzinkunduaren eundako bata ere ez, eta kentzen duzue demokrazia. Gaiuntan hori zengakoan, e, eh, funtzionamendu demokratikoa, gure gaitasuna ebaluatzeko, juiatzeko, erabakitzeko, eta horren gainetik proposatzeko, proposatzeko eskema berriak, proposatzeko eredu berriak lugalde honetzat hainbeste merezi baitu beldur bat senditzen da berba batzen gandik gaindituak izaiteko edo talde batek gaina hartu dezakela? Egia erran ez dakit, e, zer den horren gibelean, e, eh, segurazki heldutasun fase bateat helzen ari da erri elkargo hau, eta aho batez hartziren gauza batzu Ez da pentsatzen al, hau batez hartuak ziren erabaki horiek ere e, eh, pentsamolde bakar batetatik ateratzen zirela. E, batzuek errandute, denek gauza bera pentsatzen mali maduko, ez dugu deia, gehiago deus pentsatzen. Eh, gaur egun heldu eta sunbat da hori, e, debateak, ez alde eta kontrako iritziak, e, da, eraikitzen erabakisak onena. Orain bozkatua da beraz, eh, ondoko etapa zein da? Ondoko etapa simpliki, orain da, eh, jende hoien bakotsak talde bakotsak badu pertsona baten eh, e, ekarrarazteko gaitasuna, beraz eh, errekutamendu prozesu hortan sartuko gira, horrengo egunetan orain, eh, ahal bezain fite, ahal horiek zinez martxan ezarek izan ditan. Nikol eh, Etxamendi beraz, bi bozka izan dira, goizuntan alde batetik baliabide humanoak, materiala, biaka alde azkenean, baina eh, egia da, bo, ez da izan dela, eta dudak badira ala ere, Bai, dudake bat dira. Ez da bai izan da azkenian eh, gehiago ea taldeak behar ziren eh, existitu eh, erri elkargoan. Ez da bai hori izan zen deia, bon. eta azkenian ez dugu hain beste ez da bai datu Eta da betiko gauza, eta ene ustez egia da lotua dela erri elkargoaren uh, funtzionamenduari eta eta izan da eh, hori berzela erri elkargo hori uh, uh, aldatu uh, preseski ukaiteko uh, sufrazio universal hori eta ukaiteko uh, botz batzuk eta talde politikoak eta proiektu politikoak hala ez gira hortan egia da egia da e, eh, berda ejan eh, ez dela ez dela errez batzutan uh, ulertzen ala, e, baina denbora berean, fek argi dut, eh, guk eh, fain, batzuk eta initz gira lanian izan eh, nahi dugu, eta hortakot gira taldetan montatu, eh? eta behar ditugu baliabideak, beste naz, uh, ge, geien hemen ez dugu parte hartzen ba, egiazko uh, autuetan. Eh, aipatzen zuten aldiz, eh, alde batetik taldea, taldeak sortzea demokratikoa da, Beste aipatzen dute, baina taldeak izanik demokrazia eskasa bada denak ez direlako berdin, ekitate falta aipatzen zuten, kontradikzione batzuk badirela hor. Be bai, me ez dakit batzuk eh, askida sortia talde bat. Gu sortu dugu talde bat lanian hartzeko. Eta batzuk senditzen mali madute eh, desberdintasun bat, ben ustez askida uh, eh, elgarraztia eta elgarrekin munta, egitea talde bat lanian hartzeko eta hola berdintasuna izanen da. Berba, autetxi eh, fai faipatu da ere, erresago da eh, talde batean mintzatzea eta ideiak partekatzea, eta ez hemen berreunta berrogoita mabi hautetxiren aintzinean talde kalan egitea erresago izaiten alda ere. Bai, hori egana izan da, eta ni aski adosniz, fekinik egana dut berriz, eh, Sartuz gioz Elkargoan naturalki bildugira taldez lanian hartzeko eta zenta erresago zen, ez da bai talde tipietan, zenta biztan Eta behar ba, eh, uai, uh, errialkarguko ez dira behar ba, behar den momentua eh, mintzatzeko. Nik galde egiten dut, prozedura bat eta metodo bat, hain zinetik ukaiteko dokumentuak, haintzin haintzinetik, ez bakarrik zortzi egun haintzin, haintzin haintzinetik, eta proposamenak egin. Eta hori, uh, eh, uh, eh, bistean dena, gero pisua dela uh, kontseilu bat, ez bada haintzinetik lana egiten. Eh? Baliabideak aibatzeko, zemakiena aldetik, hainitza gutxi da, fon bederen zerbait bada, laguntza bat bada. Aba, ah, ba, ba gu, gu, gu, gu konten gira, galdegin dugu uh, kolaboratzaile bat, uh, eta haiek dute herri elkargotik finkatu uh, diru bat. Eta eni ustez, uh, fen duguna uh, askida eta errandut uh, ez dugula den dena uh, siatuko, uh, ustez, da, da diru zama uh, eder bat. Horain beraz, kolaboratzaile bat atxeman beharko da. Hori da hori ondoko etapa da korabotzaile bat atxeman, ala, lanian hartzeko eta guta urbila.